hadisi na ɗari da hudu za mu tashi hadisi na ɗari da biyar babin da ake magana a kai babin mururi bai na yadda ya musalli babin da yake magana dangane da wucewa gaban mai sallah mai ne matsayin haka wannan darasin shi ne da takwas wannan kuma shi ne darasin da takwas da zamu tashi kan haka ne zamu tashi kan al-hadith al-khamis ba'da al-mi'a al-hadith al-khamis بعد المئة حديث ذكري للجر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتاب وأنا يومئذ قد ناهدت الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في الناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين بعض الصف فنزلت وأرسلت الأذان تركع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد wannan hadisi na ɗari da biyar an karɓo daga Abdullahi ɗan Abbas Allah su abbas ne shine babban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato shi abdullahi dan abbas shi da manzon Allah dan wa da dan kani abdullahi dan abbas yace aqbaltu rakiban ala himar atani aqbaltu nazu rakiban halin kasancewa ta ina haye ala himarin akan jashi atani kama sarkaci shi lafazin himar a larabce yana nufin jaki sawa'un mace ko namiji kamar yadda alshar yana nufin akuya sawa'un mace ko namiji ko akai ko tana da ana kiran sun suna alshar a larabce haka al'ashan ana kiran namijin a alhimar namijin ana kiran su himar tabbatar ma ana kiran ta alhimar idan an ga dama sun za a fada ta larabci in kuma an ga dama bambanci alhimar namijin kenan ashan kuma tabbatar an gane ko kamar yadda lafazin al-insan yana nufin dan adam sawa'un kana zakaran aw unsa mace ko namiji akbaltu rakiban ala imarin atani nazo ina haye a kan jaki ta masar wa ana yawma idin qad ma hadtu al ni a wannan ranar na hadtu al na kusanci ke karbo farki wato yana tab da balagar shi ne kamar shekara sha uku zuwa sha uku da rabi zuwa sha hudu tunda balaga ta kan zo wa kan adam namiji lokacin da yake shekaru sha biyar kamar yadda hadisi suka nuna an gane ku wannan shi ne galibi ta iya balaga ta zuwa mutum da shekara biyar ba ta iya wa ta yi jinkirin zuwa ban ya yi shekaru sha biyar har sai ya ce sha shida amma dai mafi rinjayen faruwa shi ne ɗa namiji balaga ta kan zo lokacin da yake kai shekara sha biyar ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالناس بجنة لو كنت هنزو هاي أكون من نجاسة من ذا الله هنا صلى ومتاني أزنا وكنا متاني لمن كنا تصلى أمن دي أمبتي كو تصلى شبا الظهر كنا أكثر شيء بأمبتا ila ghairi jidari ba tare da wani katanga a gaban sa ba wato babu wata katanga da ya mayar a bayan sutura ta yiwa ya dace sutura tunda sananne ne cikin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tafi da sura duk inda yake ya sa a gaban lokacin da ya sallah a nan gurin Abdullah da Abbas yana kore cewa a gaban manzon Allah ba wata katanga shine ila gari da ba wani bango ta iya yiwa a kowane abin manzon Allah ya sura da shi kuma ta iya yiwa babu komai saboda manzon Allah bai samu abin da zai sura da shi ba sannan wurin ba hanya ce ta hutuwar mutane ba ومررت بين بعض الصف sai na wuce gaban wani sashi na sahu an gane ko kamar mutum ya fi nan cikin masallaci misali sai dai kofar nan waɗansu sun fara sahu su ɗaya biyu uku hudu biyar zuwa nan tafiya shi kuma ya shigo kanan kofar ya tsaya a kan da su bar musu fili ba ka ga ka ga ma yin mutu gaban su har ya gona inda suka bar fili inda ba su ba shi ne kamar su bayyana ba as-safi sai na wuce tsakankanin wani sashi na sahu wai dai yana hawa a kan mutum kan karshen fa nazaltu sannan sai na sauko wa arsaltu ata na tafi ita wannan jakar tarkabu ta tafi tana ciki wa dakaltu fi qasmi ni kuma sai na shiga sahu na kabarta فلن يذكر ذلك علي أحد باب ومن يريد إنسان بيان أن قال صلى سواء أبن بلي بيجي كل سنة سواء أبن بلي بيجي بعض يريد إنسان أن لا نجد wato kenan abin da wannan hadisi ke nunawa idan mutum ya wuce ta gaban sahu da ke karamin sallah inda ya wuce ta gaban liman tsakanin liman da kudura to shi ne yake ke kawo mutane wannan sallah amma tun da ta gaban sahu ne wuce da ke karamin sallah domin sukurar su shi ne limamin su a wannan lokacin sukurar da ne su sukurar limamin su ma'ana idan liman yana sallah wa mutane ko da an samu ta hutu yi a bayansa ko mai san a bayansa kowane tsohon ka fita gabanka ba ci tara wa su waɗannan mutanen sallah ba sai ka in ka ƙetara sani wanda yake ka da musu guduka ina fara ta ta ka tara wa liman kuma ka tara wa abin mamudin da ke bayan sa ko na wani amma in su ka tara wa ka tara wa liman ba kuma su ci tara ƙetara da ƙetara ba a sarki. Wani yake bayan ku da hadisi abin da za a iya koyo karkashin wannan hadisi awwalan anna murura al-jumari bayna yaday al-musalli la yanqudu salatahu wa la yaqta'uha dan da shi ya wuce da gaban mai sallah to wannan baya warware sallar mutum baya yanke ta wa ya asirce da kasan gaza wannan ra'ayin da ne zai za mu zo nan gaba mu ce da ko mu ce ba mu ba ويأتي الخلاف في هذا في ذكر في بيانا سابقا كما دون المسألة في دون الجواب في الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله حديث الذي يبين لنا الذي أن عبد الله بن عباس حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بلغ أو قارب الحدود عبد الله بن عباس وقت لما كان الله يبر بها وقت لما قبل بلغ فيا بلغ لأن هذه القضية وقعت في سجة الوداع domin wannan al'amari ya ɗauki ne a hajjin ƙarshe da annabi ita ce cikin wada'i da ake cewa hajjin ban kwana baya nufin cewa manzon Allah ya yi wani adadi na hajji wannan ce ta ƙarshe ta zama ta ban kwana ita ce hajjin ta guda ɗaya da ya taɓa yi a rayuwa tun da yake ko huɗu ya taɓa yin umara ko ɗaya ya taɓa yin ko amma dan ne ake kiran da suna hajjatul wada'i hajjin ban kwana saboda wannan hadin kafin manzon Allah ya sai da yake ba a madina mutane da dama suka bi sannan aka aika kauyuka da dama mutane suka tafi waɗansu ma daga yaman suka tafi ba ne da ji falin daga yaman suka tafi a lokacin suka haɗe da manzon Allah a makka to an yi taro mai yawa taron da yake har manzon Allah na cewa ku zo alli ku zo alli la'alli la alfaqum ba'da amin hadha ku koyi addinin da gobe na Ku koya ko yi ba ta kun ji an ce na ce ku ne kuka ji da kanku da yiwa da wanda ya kula da su aiki da nan wannan abin da yayin da sawa ya ka fahimci wa dadi annabi kuwa mutane tabbas bayan wannan aikin da ko da Allah da ya ba Allah ta kula da sa sai zan ko ka annabi yuwaddihu muslimina kamar yana wa mutum kana sallallahu alaihi wasallam da haka mutum da suna da duk wada ba wai ya taɓa maka aikin da ba Ban da ita ba wannan sai ta a da ma su ta ko kuma su ta da da ina fatan kun ka? to shi Abdullahi dan Abbas wato a ko dai ya balaga ko yana dabba balaga a wannan lokaci don lokacin lokacin aikin nabi ban fara ne qabla wafatihi sallallahu alaihi wa sallam, bi lahu sabbi da yau kafin mutuwar annabi da kamar kwatan kwatan kwana tamanin ya da da aikin hadin da da da kwana ta tamanin ko na mutum da haka Allah ya tabbata to shi Abdullahi dan Abbas dai zance da ya fi ƙarfi na malaman tarihi masana tura suka ce an haife shi ne kafin annabi ya yi hijira da shekara uku kafin hijira da shekara ma shekara uku to annabi kuma bayan ya yi hijira ya yi shekara goma da dina sana Allah ya karɓi rayuwarsa wannan sai ya ba ta lissafin cewa annabi sallallahu ya bar a lokacin abdullahi da abu da ke kuma ba uku hadisin ya da ne wasu ba yana cikin shigarar sahaba yara kana da cikin sahaba yana ba ta fahimta to amma da duk da cikin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ji saboda albarkar addu'a ne da Allah mu fassihu bi din wa 'amil bi tawil أدمعك أن إكرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنت من أدمع النبي صدك إكرار أدمع أكي أبنان فلي أنا بك يموت من أنه أن جعب وأنه أبي سكنتم من أنه لأنه لا يكر أحد على باطل بل أنه غاية فتكتب كل ذلك قرناء إبكم قرناء أعطوه بالجالي قابا بيجبنا أعطوه بالجالي فعدم الإنكار على ابن عباس يدل على أمرين rashin inkari da annabi wa Abdullah da Abbas wannan na nuna abu guda biyu na farko sihhatu salati ingantuwar sallah sai shi Abdullah da Abbas wa adamu ityanihi bima yunkaru alaihi sannan kuma bai yi wani abin da zai munkari ba wannan duk ya nuna haka domin da a ce sallar su bata inganta ba ko sallar waɗanda ya yi ta gaban su da jaki bata inganta ba da annabi ya ce su kai sallah وعلى ما كان da ya taɓa kasancewa Abdullahi da Abdullahi Sahara ina ba ku fahimta abu na hudu cikin hadisi istazalla ko ustudilla bil hadisi ustudilla wa tudilla ila bidil janaku an kafa hujja da wannan hadisi ala anna sutratul jilal fi sutratul jil ma'mum wato sutran ne wanda yake sutra ta mamun dinsa وقد أمن له الإمام البخاري بقول الإمام البخاري يقول باب قولنا حديث بيتي باب suturatul imani suturatul man kanko babu da yake nuna suturan liman ita ce suturan mamutin ba dan dai ne sai wani mamu ya san sutura a gaban sa amma haka da kuma kullace take da kafa kai suturan liman ita ce suturan mamu ba kuma wani mamu sai ya sutura da ba ta kai abin da malam ya kala ko wani cikin wannan hadisi kenan cikin wannan hadisi da Abdullahi ibn Abbas Allah ta da ta shi wanda shi malamin da ke wuce da dama su su kana tsawon al'amura da yawa na farko su ce halaccin hawan da shi ko ba haka ba kuma da kin ka hauda ta sama su kuma ya halatta ba sannan halaccin dole kaya tunda har aka hauya halatta kuma ai a dole kaya duka su usu da wannan su su da sauran abubuwa da yawa hadisi na gaba alhadisu sadisu ba'da al-mi'a hadisi na 106 عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام فزدتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح أنا حديث أن تقول لك أمنا عائشة التي قالت لا a zara gaba da makonin da yake jira a cikin domin shahar da ta fi shahar rana ko ba haka ba in da auren al'ummar musulmi da al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kowa ya san al-israfin matan annabi ita ce kuma wannan shi ne da yake ta shahar kuma rana kuma da mai mal da uku to da take da farko kabila sanana sannan sauda bin zama sannan Aisha wai ce shi take kuma shi ma sun da ta Aisha Khadija sannan sannan Aisha sannan sauda wannan malami ya ce Khadija sannan sauda bin zama sannan Aisha wannan kuma ya ce a a Khadija sannan Aisha sannan sauda bin zama yadda al'amari yake bayan Khadija ta annabi bai auri kowa ba sai Aisha to amma ita Aisha a lokacin yarinya ce ba ta kai ta kare an ɗaura aure ba ta riga ta kare ba sai annabi ya auri Sauda Sauda ko ba zaura ce ana auren ta cikin ta kare Aisha ko ba a kare da kuma kun da aka je Madina ina ba an mutane ba shi yasa idan waɗansu sun zo lissafi sai su ce Khadija sannan Aisha sannan Sauda dan sun san a tarihin an fara ɗaura auren Aisha ne kafin na Sauda waɗansu kuma sai su lura da karewa sai su ce Khadija sannan Sauda din su zama da nawa Aisha ina ba ku kuma Ita ce ne a sujeta sun su sujeta wato sujeta kuma gunta sujeta su ce wato ɗan sai suna aubaka sujeta wanda su cewa matan annaba alfahari da cewa manzan Allah ya mutu بين حاصلتي وباطلتي a tsakanin kirjina da buka bikina ina tallafa da shi ya mutu ina da cikin kallon da kuke ganin ba wasu ɗaya mutu da samu a duniya ce ta ina tallafa da fatimin na jijina da imamu zarkali na Allah ya bari kansa a ɗakin da kuma ana aka kulle قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عائشة تكي ما كفن سيدنا برشي أجبا من ذن الله ورجلاي في قبلته قفافولا سنة إلا القبلة تكي ma'ana yana fuskantar kafafuna wato kanta yana wuri kafafunsa dai suna daidai inda al'ummar ta take inda nan zai ba zuciyar sa fa idza sajada idan annabi ya sake yin sujada ramadan sai ya ka kokuna fa qabattu rijlayya idan ya dan ture ni haka da hannu fa qabattu rijlayya sai tattare kafafuna wata da kama idan ya miƙe na ya jira cikin karatu ba fa su ma sai ka yi ka kokuna duk da gaskiya haka yi a cikin makokin sallah in zai yi sallah sai ya daddace ne haka koyi sai ya kuma sai ya in ya gama sujira in zai sujira kuma in ya gama sujira kuma sai ya ka kafafuna take walbuyut yau mai izin da ya fi sa mafafi ta kuna a wannan lokacin gidaje a wannan lokacin babu hikimi kan gidan annabi ba su kula ko kasan ko a tuban zalba ko ba a tuban zalba ko ita babu take walbuyut yau mai izin da ya fi sa mafafi saboda karancin abin duniya lokacin ma su kullum ba ba a samu an saba da cikin shi ne kafin da duniya ya mamu musulmi sallallahu alaihi a lokacin akwai fitinan amma a gidan babu gidan annabi babu wanda za a yi wata biyu ba a hore da wasu wuta ba sai dai a cikin biyu a sauwa a kwanta a gidan ko wata ce ko rasa da gidan a gidan a cikin da biyu ana sauwa ne wannan hadisi ke nuna wa ba ya ce ba ya khabu min al hadisi جواز اعتراض النائم بين يدي المصلي اذا كان بحاجه رضيق المكان halaccin mai barci halaccin mai barci zai iya kwantawa a gaban wanda yake sallah al-idrab kwanciya ta giskiye ba wai ka kwanta kababunka na nan kuma kanka na kai ki haka ba a'a ka kiciya haka a gaban ka shine isra kun gane ku wannan babu ne dan kai wannan a gaban mutum yana sallah musamman idan kana da hajjatin fadilatul makan da kuma yawan yana da matsayi na biyu anna asradul mar'ati amama al-musalli la yaqta'u salata wa la yanqusuha mace ta gicciya a gaban mutum yana sallah wannan baya yanke masa sallah ko baya ya da dan sallah din ne ya kawo wannan saboda akwai hadisi da Imam Muslim ya rawaito wanda manzo Allah sai yake cewa yaqta'u salata ar-rajuli idza lam yakun bayna yadayhi mithlu مؤخرة الرحب الحافظ والثمار والكلب الأسود lalle zai yi ta sallar mutum idan a gaban babu sutura sai da cikin kuka da yake duka ta gaban sallar ta halalci na farko al-hadis matabaliga na biyu na an gane ku ko da shi yanki ta gabanka ko da jin da yanki ta gabanka da ka fara da kayan ki to ita wannan yanki wata ne su ce ta malam mazhabobi guda uku Abu halifa Allah bi da gafara da Imam Malik da Imam Ahmad bin Hanbal suka fi kan cewa abin da ake yi da wannan yankewa shi ne wato rasa wato za ta samu ta wayan lada ba wai kuma ce za ta yanke ba ba za ta samu ta wayan lada Imam Shafi ya ce a sallah babu ita ta tashi daga aiki sai dai ne ya tabbata da zaka sani yake yin tawili da ko kan tawili da hadisi an bayyana ku يقول الإمام الشافعي في قبل قول الحديث صلى الله عليه وسلم to amma shi ma Muhammad yana da maganganu ne kuma guda biyu a babu akwai ruwaya ta farko wadda ya nuna idan galiba ta wuce gaban ka kana sallah ba sutura sallar ka tana haka idan da shi ya wuce sallar ka tana amma kare ne na tsaya yana tunani yake ko idan baki ne wannan karan ta shi kenan idan kuma haka da ya tsaya yana cewa wasu an gane ku to amma a wata riwaya ta ce yana gaba ɗaya dai sun mutu shi na yadda akan wannan sunna a duk da hadisin manzon Allah ba zai karɓi ko irin tawili ba wannan tawili tawili in ji da ta ba da gato ki ta gaban gaba ka da sunna sai ka faro daga farko idan da shi ki haka an fahimta ku ake idan kun kun tare ki ta gaban ki ma haka ba ka da sunna ku a abin nan a za ku iya duba cikin sayin bukari sai ya ga hadisin abuja lokacin da wani sahabi ya karanto wannan hadisin sai ko masa inkari kace dan ne za ku haɗa mu da karnuka da zakai a layi daya mu na ga dan ne za ku haɗa mu da karnuka da zakai a layi daya shi kuma da wa wannan sahabi inkari da shi da ijtihad da shi kuma ya daga bakin manzon Allah ikai idan kuma san annabi ya faɗa malama hadisi ko sana da kaida suka ce man alima hujjatan ala nan lalle a nan wanda ya samu shi ne wanda ya sani shi ne hujja wanda bai sani sani ba hujja bane ba ku sani ba rashin sani ba hujja ba ne, duka wancan ya sani ko fa ya take hujja ba ta da aka fara miki da mutum sai ya ce lalle na karanta cikin da bukari ko muslim manzon Allah ya ce sai tabbatar da hukuncin hadisi da Allah wanda yake ni ne da ba ni da sani ba wa za ka gurin da تقول لي هذا اللي عايزه تقول لي هذا اللي عايزه هو الجهاد الابدي ركز دي صح باب ما هو هذا اما اكيد كده انا بقول لك جهاد اللي انت مو في انت يا هو ما تبالي ذا ان كنت تبقى دول لك دي جاتي على حاجه ابي ما كنت على الحائد اي التي بلغت من المسجد هو ده كده في الشروط بلغت لكن في كرم الحائد الاداب وين يجب ان تكون الاداب ko da ba ta cikin al'ada a domin alfa'isun su ba ina da rubutun to da haka kenan sai yake nuna shi isra'il mar'a amma da ko to wannan hadisin kenan wanda ya nuna da mace ba ne ba da kare idan sun mutu ta mutum da yake sallar ba kuma wannan hadisin yanzu Aisha ta ji da kafa kuma da manzon Allah sai Allah ya tura ta da hadisi kana da hadisin da wannan shi ne malamai suke cewa wancan hadisi yana magana cikin hali har ka ta ba wuce sai da kuma irin haram da ya sallah har ya gama kaga ko rubun dan ba wuce wace ba al-murur ake nufi an gane ku amma har ya ba wuce ce da kuma irin ne a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da haka wancan hadisi da kuma sannan kuma da na uku anna masal mar'ati wa law bila ha'ilin la yanqulu wudu'a li anna nabiy sallallahu alaihi wasallam yazmiduha yazmiduha bi balabin wa la ya'lamu ayamakkuha min mara'i ha'ilin abda saba mace ko da fatar cikin ta fatar cikin ta ba tare da wani kalle ba ba tare da wani ba ya domin da shi da sallallahu alaihi wasallam ya kafa lokacin da cikin sallah inda ake taba mutum mutum da yana warware alwala da sallar da yake gaba da yake da sallar da alwala da ne sabon da ma dan gane da cewa taba mutum yana warware alwala ko ba warware ba dan suka guda kuke da shi da kuka hara waɗannan zan suka guda uku zan na farko taba mutum ko ta wata irin hanya ba warware alwala zance na biyu taɓa mutu ko ta wata irin hanya yana wuri a lura ko da ta ba zanzu na uku na tafiya wani tafi ɗan kusur ya tafiye ta na tafi ji daɗi a rola kawon in ne na tafi ji da ya tafi ta bai ji ba rola kawon ya taɓa ba da nufin ji daɗi ba amma da ya taɓa ta kuma sai ji daɗin taɓa ta kuma a rola amma idan yana ba ya taba ta sai ni ya ce da dan ba ya taba ta ko bai da dan ba a wannan shi ne wannan shi ne tafi يقول لنا قول لأن الوضوء ينقض مطلقا وقول لأن الوضوء لا ينقض مطلقا وقول بالتفصيل zan tuka guda uku ke nan na suka hau da suka wanda zance ne ya fi kowane kwayan ya ka taɓa da nufin jin daɗi ba ka taɓa da nufin jin daɗi ba ka taɓa ta ji daɗin ba ka ji daɗin ba alwala ka tana nan ba abin da ka ina fata mu Dan man ta Allah yake yi alwala a gida sun zai ta masallaci ya ta cikin matan sai sun ba shi ka. ya yi kusa jin da ne da ba tare da ya san gaba ba a cikin sumbatar mace kaza ziyarar da alal mafi alal mafi هم قال لا يمكن تكون قبل شيء هذا غلط دعوات الكتيبة باطلة بالله لو بات عن دعوات الكتيبة فإن كان بالدليل كان فتاة دعوات الكتيبة wannan aida muke faɗa ko ɗaya daga cikin matan da suke faɗa ya ci wannan kuma ba a babin alwala shi wannan walakin mutum a walakin nahu amlakakum bi irbihi wannan azabin azbi ko da ruwan bukari ya kawo kitabu kiyamu cewa manzon Allah yana cikin azumi yana tumbatar masu sa kuma azumin sunan sai Aisha dan ne sai kuma zai yi kuma ya fara kuma su amma annabi ya tuku mallakar kanka kuma yanzu wanda yake da garanti sun cewa su jari ne a cikin sha'awa yana da cikakken control sai ta auka in ya kuma kuma suna azumi ko kuma kuma kuma yana ba da ba ma idan mutum ya san ba ya sabba to hanyar lafiya sai an mata da shekara kalle da mahauki an gane ko wato kenan taba mulki ba shi warware alwala duka da zance mafi inganci ta kowane irin hanya waɗanda suka zafa fa'ida wannan irin su ikon abin su suna ganin ta koya ko da wani ne da sun da ta fara kanta da ta da da su ba biya ko da cikin duhu da da ko baka ko ko su za su da wannan an fa'ida to kaga har ibn hazm ba da da malamin da kuma suka ce to tunda kace mutum dai shi yake ne da mutum da kan ko da irin kan wani in sha Allah wala ka dauke ka wala ka ta shi ba don ka kaji rabin da dadi ba hukunci ne na kace ko kuma kai na miji haka suka kawo da hadisin annabi na sallallahu alaihi wasallam umama ko ba haka ba idan ya zo da kuɗi da sai a je in ya zo da da kuma sai ya dauke ta sai ke kuka da hannun da kuma kuka to waɗannan dai matsaloli abin da nake so a cikin wannan hadisi wannan hadisi na nuna idan mace a tsaye take a gaban ka ko a zaune ko a kwance ba ki sarawa kai ba kasancewa da tana gaban ka kana sallah har ka tsare sallar ka wannan bai lalata ma sallah ba amma in ta ce sarani a tsakanin ta da sukurar ta sallah ka talala kun bai da kyau abinda wannan hadisi yake nunawa daga cikin matsalolin da suke da alaƙa da abin da muke mai littafin yace babun jami'un wato wani babi wanda yake gaban ne jami'in fuka haɗu suka yi babi irin wannan waɗansu kamar in sun gama wani babban babi kafin su wani babi yanzu kamar nan ya zo ya yana magana a kan sallah ko babin limanci ko babin sutura ya ƙare kafin su ga wani babi ko kuma ya riga waɗansu mas'aloli da yawa na sallah in yake zai ce musu babu ka abin da ya kawo kuma da ma wata matsalar hadisin ta daya to sai shi babu jami'in sai koro ababen dama sai ka zo a cikin wannan babu jami'in waɗansu kuma suka yi ne a ƙarshen littafin su bayan sun gama komai sun san fikihun kashi biyu ba ko fikihun ibada da fikihun mu'amala fikihun ibada da abin da ya shafi ƙarfi ya shafi sallah ya shafi da kai da azumi aikin hajji sauran su cikin mu'amala abin da tafi kasuwanci da tafi aure da tafi mu'amala ta su da tayya kanjira riba da ke da gumi ne da isura da waye in duk sun gama waɗannan sai su ga waɗannan da yake kun matsaloli ne ko suka shafi da jiki ko jarumta ko tota ko hakuri ko menene waɗansu ƙananan matsaloli sai su ba da duk babu jami'i ko babu jami'i duk sun haraka zuwa ga cikin abin nan da waɗansu sun je karshen littafi su waɗansu kuma a tsakiya suke sun gama wani babban babu kafin su shiga a ga wani shi ya yi mutu a tsakiya da zai babban babu amma duk duba bulugul maram a karshe ya kai ibn hajar al-kalami da ya gama abubuwa da ya jami'a a kan wurin haka ban halin na cikin wasan suna da irin wannan gadi suna da wannan gadi waɗansu kuma suka yi jami'a sai ya zanto a kayyadaddu kamar su ce jami'in cikin salati wato sai su tattaro ɗansu makaɗi na tsalla daga ba su duk cikin ƙananan babuka a kan da suka haɗa da wannan wannan su kuma suke jami'in su gidan kome da kome kowane dai ma da akwai akwai da wannan babi malam ya ko da ke kamar babu tahiyyatul masjid da zamu gani in muna bin wannan littafin da ke hannuna na wato Abdullahi bin Abdurrahman ibn Salih al-Qassam da yi sharhi da babu nayi an kalam ko salati duk wannan babu kabbaki al-makadi shi ne ya ba abu da ne makadi shi da ya kasu ba a'a shi ba sa mai sharhi shi ne ya sani sunan wannan babu amma shi ne asalin littafin da ya kasu da babu da ne sai ko hadisan ba tare da ya tarka ba a cikin ba shi ne zargi ne da yau don jin daɗin karatu sai ya sarrafa su yi su kawo su yake shi da kansa ya yi bayani da aka dai ce babu ta hijjatul masjid babin da yake magana dangane da nafilar da ake kira ta hijjatul masjid gaisuwar masallaci الحديث السابع بعد المئة حديث لقيه بكر عن ابي قتاده الحارث بن ربيعي ابن ربيعي الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل احدكم المسجد ولا يجلس حتى يصلي ركعتين وأن حديث أنكر قولي بأبو كتابة دين الحارب ابن ربعي للأنصار الأنصار تابعون إذن قال رسول الله إذا دخل احدكم المسجد إذا أنت يجب أن صلاتي ولا يجلس حتى يصلي ركعتين kada ya zauna har sai ya yi sallah raka'o'i guda biyu an gane ku idan ɗayan ya yi zuwa masallaci kar ya zauna har sai ya yi sallah raka'o'i guda biyu na farko dai almasjid abin da ake kira da suna masallaci dukkan wurin da aka ware ya fita daga mallakar wani ya zanto an buɗe kofofinsa kuma yana da limami ana salloli guda biyar ko mutane na iya jiwa su fita duk lokacin da suka so dan bai zama bangare ne na gidan wani ba ko wani ne masallaci amma idan na bada sabon gida na temporary ban fitar da shi daga cikin gida na ba ana yin sallah wannan dai musalla ne don wurin yin sallah amma ba zama cikin masallaci da ake bukata haka idan na yi masallaci a cikin gida na sabon gida na sai ka ba ka in shiga masallacin sai an buɗe maka gida na ta shiga bannan ka ce amma ba zai ka ce masallaci da ke kuma domin masallaci kafin ya zama masallaci akwai bukatan at-tasbih abin da kuka hawo su kira at-tasbih abin da kira da tasbih daga tasbih ne ma'ana istahu subul ilay buɗe kofa zuwa gare shi idan ne masallaci a cikin bangaren gidana to idan ne babban gidan ne da gida na ya kamata masallacin sai in yi masa koma sai da ka yi shigowa masallacin ba ta da alaƙa da gida na to wannan ya ba masallaci amma in kawai a cikin gida na yake sai an rufe gidan ba za ta shiga ba kuma yanzu sai ya ta rufe kana ji ko ba za ta shiga ba ina ba zan bai da yanzu ko wannan masallaci ne sai dan mutane masu zuwa ba mutane na iya zama su yi ba mutane na iya zuwa su yi nazari mutane na iya zuwa su wani mitin na addinin musulunci amma zai dan gidan wani da shi sai ka bi tiket zai iya ta duk lokacin da gaba ku shigo da ilmin su fanga nan su ga kullum mun je ina da su ko da ba ka masallaci cikin gaba ana yin kallon duk guda biyar to kuma mukan lalace kaga cikakken masallaci da ke bukata wanda ke yake salloli guda biyar kuma kumtila tsariƙo ilaiki kumbulatu shirk a turuƙo ilaiki an buɗe ƙofofi zuwa gari su take mai shi ya san ya ya zama fi sabilin daji baya cikin mallakarsa ya riga ya zama wakan fi na musulmai to wani shi ne ya ba da kuma kai da to irin da ne in ka shiga hukuncin shari'a da ta kama don wannan Allah ya ce idan dakala ahadukum al-masjid kuma a nan bai je karshe ba masallacin da ya iya zama na juma'a ne ya iya wani kamsa salawat ne al-masjid da ya ko wani juma'a ko na kamsa salawat don nan Allah ya fara yi ne hatta ya salli rak'atain sai ya zauna har ya sallar ko ki guda to wannan hadisi ana kallon shi ta fuskoki da yawa suka ta farko dangantaka da waɗansu hadisai daban da suka nuna ba a yin sallar nafila bayan asubari har sai rana ta fito ba a yin sallar nafila bayan la'asar har sai rana ta faɗi an gane ko to menene hukuncin mutum idan ya shiga masallaci bayan asubari kafin fito wallana ko bayan la'asar kafin faɗuwarsa kaga annan da suke na malamai waɗansu malaman suka kalli waɗancan hadisi na hali suka ce ba za a yi ba waɗansu kuma suka kalli wannan hadisi na cewa in ta shi da kuma kuma ba da gudu da a malaman da suke kallon hadisan hali suka ce ba za a yi ba su suna ɗaukan wannan hadisin kamar ya ce kanci ne in ta shi ba a wakansu lokuta da ba wannan lokutan da suna aukatul karaha aukatul karaha bayan isra'i kafin fitowar rana bayan lafiyar kafin faɗuwar rana da kuma lokacin da rana ta ke tsakiya suna ganin waɗannan lokuta ba a gurin da za a ke sallah a cikin ko kashi da masallaci amma wannan hadisi da yake in ka shiga masallaci sai da mun hace ka san na da ta abu yana da cin azo kudin da babu da uku nan ba. wadansu ba malaman kuma ko kuma suka ce a'a hannun da aka yi na cewa ba a yin sallah a waɗannan lokuta guda uku lokacin da na kanke tafiya da bayan a tsakanin har zuwa rana ta fito da bayan na asar har zuwa rana ta faɗi wannan ana nufin annawatul al-mutlaqa dan na zikirin sun kasa gidan biyu akwai annawatul al-mutlaqa akwai kuma zawatul asba abin da suke nufi da annawatul al-mutlaqa yanzu ina gara da rago sai sun yi kasan su na kira ya da kuma da kuma ya halitta ko kana gida ne kana waje ne kana wani abin da annawafil da mutlaqa nafilar da ba wani sababi da ya haifar da ita ita ce ba a yin ta a ɗaya daga cikin lokutan nan guda uku lokacin tasowar rana da lokacin da aka yi asibani a kafin fitowarta da lokacin da aka yi asar kafin faɗuwarta to waɗannan ba a yin annawafil al-mutlaqa a wurin nan ne amma in nafila tana da sababi to za a ta ko da a me da sababi a shiga masallaci din kaga sababin yin zama shi ne shi zarka masallaci shi kaga za ka wannan na kula a wannan lokaci da ita duka mata irin nan ta sujudu tilawa za ka iya sujudu tilawa ko da a lokacin karanci saboda lokacin nan sababin yin sujudu shi ne tilawa din kuma ka zo inda ake wasu sujudu a inda cikin tilawa ina fada mun ta kamar sallar jana'iza idan ka zo a wannan lokacin za ka yi ka za ka ke za a yi sallar mun a wannan lokacin kamar mai tsarin Allah sai ne ba kai sallar asuba ne ba ba ka san suna ba kai karfe sai kirki jirgin ne ba la asr miki rana ta ta fadi wa sai ka kuma da sallar asuba ne ba maza Allah ya ce ka yi ta lokacin da kana ka ba za mu kuma ta hanci ce da take ba dan kana ran wa ta sallar ne da sababin yin wannan sallar ya shi ne tunawa da ba kuma ba da babu ta ina fatan kun da yadda wannan zancen da wannan ne? shi ne ya fi dacewa daukan cewa wato ainihin a dunduna suna suna cikin da wato asbab sai ko sun zai yi ko in bayan asali ko in bayan asbab ne ko zai yi amma in ba da cikin da wato asbab na da cikin wato mutlaka to ba zai yi ba a wannan lokuta da haka idan ka shiga masallaci a kowane lokaci cikin lokuta in dai ka shiga masallaci to za ka wannan sallah kana wannan abu na farko kenan abu da zai da alaka da wannan hadisi maganar cewa ita wannan nafila ne ne hukuncin ta ko wani ba ce ko ko mu tafiya wata kuma da ai suka ce wani ba ce wata suka ce mu tafiya a gaskiya tunda manzon Allah ya umarni da ita yake ayi duk umarni da rasulun da Allah ta Allah ta ce abu ko wajib sai in an samu karina Allah ta tsarkuhu min al-wudu ila al-istihbab in ba a samu dukkan nuna ba da za ka yi umarni daga wajen ki zuwa ga mutum za a ci gaba da fahimtar wannan umarni a matsayin wajen duk da cewa wanda suka yi bukatun ba su da yawa cikin malami amma ba a sanar ko rashin yawa don an zo maganar dalili da shari'a an gane ku waɗansu kuma suna ɗauka a matsayin mutum hafi sannan wani abu na uku shi إن من ذا الله إذا دخل أحدكم المسجد إذا أنت يجب أن فلا يجب أن تكون في ركعتين to sai ka gaba da niyyar zama ba kamar kana da ganin bangaren masallaci daga kudu wata bukata ta kama kusan bangaren masallaci daga arewa Ba wannan kofar idan ta shigo za ta ije kuma ta je sai ta zago ta kan aiki ko burge ne bari ku kuma ta ka zama ajin ta je ko kuma ta ce ta kan ko ko to wannan shigo wa sai ta je kuma in ta ba ta shigo da miyan kai zauna ba ba ku shigo da zama ba tun da ba zama ya kawo ka ba wucewa ne za su gurur ne bil mace suka ce babu wata lafiyar a kanta don haka Allah ya ce fada ya jini a ce kenan wannan nafila ko wannan sallah suka je su mace an luzunta ta ne ga ne a rabin kudu da kuma masjid ko kuma aka ce fada ya jini fada ya jini da kuma dama ba zama ta zai wucewa ba in ka shigo masallaci a yi karatu ka tashi ka fita kenan sai kuma ka aika lissafi da kan na tsora akan wata kanta sai ta shigo da rufin ta ɗauki ko ku fita mu da masu ba, duk suka ce babu kujin su masallaci waɗansu suka ce a'a shi wannan hadisi yana magana kan abin da yake mai rinjayen faruwa ne abin da yake da rinjayen faruwa shi ne idan mutum ya shiga masallaci ya bi ya shiga mai rinjayen to da haka sai manzon Allah ya magana a kanta amma ba wai dan wanda ya zo da shi ma zai wuce ba haka ta ne idan ta yi hasara sai ta karuwa su ta ake ta yi ba da yake ma yi ukadu min hadisi abin da ya koya cikin hadisi na farko mashru'iyyatu tahiyyatul masjid al-dakhil shar'antuwar sallar da ake kira tahiyyatul masjid da duwan da yake ciki wa zahaba ila wujubiha adh-dhahiriyya cikin waɗanda suka wajen ta akwai ɗan zahiriya bin zahiri hadal hadis da su sun kalli zahirin hadisi والجمهور ذهبوا إلى الإثباتها أما في أيام العالمين ستكي التحدي نجي أنها مجروعة لذات المسجد في كل وقت قلنا صلى حيث أن تابع لتلك المسجد في مسجد الذي أطول الوقت كودا الوقت كرهنكي ولو كان وقت نهي كودا الوقت لأسيحان النافر عليه ربو لذلك بعموم الحديث ليس مجيث عامل wato kuka ce da shi hadisin da yake in ka shiga kai lafiya da hadisin da yake har ka yi Allah bayan asibari har ta zama ta fito da bayan da aka hace ta faɗi suka ce kowanne amu amu ne na bin wakafin kowanne na aka kaga hadisin da ta daga na aha dukumul masjida irin su in dai mutum ya shiga su kun da yake da masallaci cikin su ba wanda ke tsakanin wani da wani da wani in dai mutum ya shiga masallaci ku yi wannan kuma yana nufin kowane ne kuri dan ya ce bala sala ba ga bane ba kaga ko ne amul ne ne wajen da kuma bukatul ne ne aka wannan amul ne da yake da ta sala dan da dukkan su bai wannan kuma amul ne su auka dan da wannan lokutan guda uku ba amma kasu ne ta kasance da lokuta duka ina da ta fahimta tun da ya shafi guda uku sun da ba duk lokacin ba. ina fatan kun fahimta na uku yace babul wudu'i da zati al-masjid mustahabi ne idan mutum zai shiga masallaci ya zanto yana da alwala tunda an ce kare zo na ya zo na da mutum zai sallah ne ba alwala a to wannan ya zama da mutum ana son idan zai shiga masallaci ya zanto da alwala ta sarrafa domin ya samu yi wannan suna ta manzon Allah sallallahu alaihi Allah ta kuka hu hadhihi salatu ma'muru biha dan kada wannan sallah da aka umarni da ita kuka ce maka na hudu qayyada al-ulama al-masjid al-harama bi anna tahiyyata al-qawa malamai sun kayyade cewa wannan tsara din mutum ya shiga masallaci suka ce ana nufin banda masallacin Makka na Ka'aba da yake suka ce al-bayt tahiyyatu al-qawa amma wannan da hadisi ne. shi da sai albani ya masa rabbi yake ba bambanci tsakanin masallacin maka da masallacin da zai da masallacin ko ina in dai ka mafi kalaman abin ka kai kina kai mutum mafi sallallahu alaihi wa sallam ala alqawl bi annaha nafila ina da ba fahimta da ko masallacin maka da abin da yake ba za a ce ba aiki tun da ya da tawafi sai tawafi shi ne cewa a'a kun dai ki ga ko lokacin da ka da tafiya ba ba wanda ka kanta da sauran masallacin قال في ذلك من لم يرد الطواف أو يصف عليه فلا ينبغي أن يدع الصلاة من لم يرد من لم يرد الطواف أو يصف عليه صفا مثلما جديد مثل الطواف يبا هو ينبغي أن يدع الصلاة فلا ينبغي أن يدع الصلاة ومن يدعيه الناس نفسه تأبع بذاته كان وأن صلى بعض صلى صلى ركعتين وأن صلى ركع بيت اليدع الصلاة باب النهي عن الثلاث ولكن babin da yake nuna hannun yin zance a cikin sallah kamar yadda muka faɗa waɗannan babu kafin mai sharhi ne kullu su amma wanda yake da asalin tsaddar hakam ba zai ga wannan sunan babin ba an gane ku inda shi ya zuba hadisan ya da gaba ɗaya عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال الحديث الصادر بعد المئة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يسلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قادسين وأمرنا في السكوت ونهينا عن السلام ومن الله بسكن بطنعة بأيك صفه جل في قام قالوا الناسك والمنسوخ أتكون وكنت لكم كم مسلم أتكون رحاني لكم الشهدي لأنك تشاء ما ينبسي أحد الله إذا رأيت ما تهي أتحنى يبدو هذا مهم في نجيش nasu biyan zance din da ake yi da wani mutum ne masu da lokaci da ya tabbatar da cikin hadisi faruwar annasu wal mansukh a cikin hukuncin hukuncin addinin musulmi ba gaskiya ba ne cewa wai mutum da suke da cikin kasa cikin gyaran sallah ba gaskiya ba ne sai gyaran sallah kan koyon gyaran halitta. koyi eh ruwa ai ya ba ne ko amma na da ba gaskiya bane eh ne jaran sallah wannan ta har yanzu ai ba hanka domin muku ta zan ta da ha a cikin a ce ko yanzu ne jaran sallah da halatta ba amma yanzu idan sallah ta zo turki ce mun na rasa wata raka a muke ko ma mu ba su farko ba su ce mun subhanallahi da halatta bai tambaye su Allah ta banza kuma subhanallahi ya halatta tambaya jama'a wai wannan raka'ar kuwa ta karshe din nan ku tabbata wani da duk da ke ce haka wani kuma ya ce a ah, ba haka ne ba da da ke ta sai ya sai in da ba su hunda ba za da ni akwai wadanda suke haƙi hayi haka waɗanda sun san sallah babu da jin zabu ne daga cikin sun ce wai mala Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu ne ko kuma mala Abu Bakar ya sallama ko haka ne ko zaki ga akwai ba'adi akwai ba'adi cikin sallah ana cikin aikin magana bayan an yi zagowa yana da manci bayan yi da kuma wannan na nuna lafazin alkanus ko alkunus ana yin amfani da shi cikin ma'anoni cikin ma'anonin nan har da ma'anar asuku كما إذا القنوط قمنا بسمك يا مريم مقل في لربك وجهدي وجهدي وركعي مع الرجل إن إبراهيم كان أمة قادسا لله علي ولم يكن نفسه كما القنوط قمنا بسم يوسف عبد الله صلى الله عليه وسلم وقوم لله قال يسير كما القنوط قمنا بسم من سنة القنوط قمنا بسم وقوم القنوط بمتصابين بلازم يما ديسا النوازل وما كما قوته لحكمه idan an zo wuturi ka a ƙarshe da wuce na wannan rashin tsantsani to shi eh, wannan matsala ta cewa an hana zarfi a cikin sallah matsalar zarfi a cikin sallah malamin suna karkata matsalar su zanto kashi uku kashi na farko wata gaba da malamai suka yi ittifaqi gaba ɗaya cewa yin da a cikin sallah haramun yauki lokacin da mutum ya zanto ya san wannan hukuncin kuma yana tunan da shi ba manta yayi ba da gangan ne magana a cikin sallah ba wai dan ya da cikin su ba sai ya manta ba wannan gaba ɗaya malamai sun ce a sallar sallah ne amma da gaba ta biyu ko bangare na biyu a cikin wannan shine yin zance a cikin sallah حتى كمضل الجهل فرسو سبيل هو الصبر من هو هو الإشراف في ذلك أشياء هو تحذير الضرير كايدا كفحشان ومصابه كان أشياء صلى الله عليه وسلم يجيزي فتليجا ليس هو يجيزي فتليجا ليس هو يجيزي فتليجا ليس هو يجيزي فتليجا ليس هو يجيزي فتليجا ليس هو يجيزي فتليجا ko yi dama ko yi hagu kan da kwanto a rijiya da ba karba ba da rijiya ka ci gaba da sunan ka idan mutum ne zance a cikin sallah saboda mantuwa ko ya zance a cikin sallah saboda jahil mutum ne yake za a dini musulunci zai ko shekaran jiya bai koyi da zo da ta sallah bai san yan ana sallah ba a zance shi ya zama na sallah sai yi zance sallah salama ce salama ce ba ko mutum ne zai a cikin sallah saboda an tilasta shi shine al-ikram din da muke magana bara yi duk gidan magana cikin ya ne Allah shi ya duka sai kana da kuɗi kai shi kana cikin karatu kai magana ko ma harbe ka take ce babu sai kuka bada sallah nan ba kuma za ka ko magana ba duk da za ka duk da za ka ko magana da haka a nan gurin sallar ka tana nan da sallar ka shi ne ba ta kuka din ake ko ta hadirin barri kuma da muka fara kai da kanka fadakar da makamu wato yana nuna ya fada wata halaka ba wanda ya ji shi kai sai kuma kana cikin sallah ko ta ce magana ina fata mun to a irin wannan yanayin don kayi zance a cikin sallah zance mafi inganci wanda a kasar mawan malik وانا انا في اكان في قام الثافي في اكان في قام عمر بن حنبل بالتجاه الاقوام من تجاه كده في هو اكمل كبت الله في بدن كايدا في احسن من من انا بدان في اكون ما يكون بسيطة الله في قام متكاتي في قوي صلى الله تعالى في حلال تو ما محبوع ليبا اما ده شيء عبادة ده ضد جميع قوي ثم يا جماعة أبايا حديث كل يدين ومن ذا الله يقول لك أن إيه صلى الله عليه وسلم على سعبي duk suka rikice sallah da raka hudu manzo Allah ya raka a biyu waɗansu masu rigama har sun fitar masu lafi da suka sun bayani abubakar ga umar manzo Allah yi nufi farki sun kashe masa magana har sai dubule sai ne zai cewa Allah shin sallan nan an mai da ita raka a biyu ne ko kuma kaman ta yana Allah manzo Allah sai ba dai da ba dai da raka a biyu ta nan a hudu sannan ko ba fanta ba shi Allah yana ganin hudu dole ne ce a a saman ta daga Allah Rasa kasa abi ko za Allah sai kan dukkan a hakkun ma ya kullu da yayi gaskiya ne abin da gure kuma da rafi ba fata da shekara gaskiya ne sai manzo Allah ya ko rasa abin sannan kuma suka shiga da bayan to da ana ana kirga wannan muhawara da manzon Allah ya dole ya dawo da kuma ka baki da sahabbai suka yi suka tabbatar da abin da gure ne fa haka ne duk a cikin sallah ne tunda ba targa ta shi ba hukuncin su sun yi zance a cikin sallah amma da dangin domin da cikin bukatar haka ta kama ne maslahatul sala ina da duk bayyana da haka lokacin da duk aka sami ko mantuwa ko jahilci ko zance da maslahatul sala ko abin da ba ku misali in mutum ya yi ba a cewa sallah ta lalace wannan shi ne da tsobi inganci da sallah ba ta lalace a lokacin nan ban tsotsa da rauni irin ba za a san abu hadisi alfaban ku ta uku ya ku imani ta uku shi ne waɗansu al'amurra da ko ba zance ba ne ba kai tsaye amma suna isar da wani saƙo shi ne suka ce kuma annab buta da bakinka ka zo za ka yi jira sai ka da shi a gabanka sai ka huri ka huri shi ka cigaba da suka ɗora gobe ka a wajen da an hasu kuma gyara murya hmm, haka ina ba dan ta, da as-ta'awu ka karanta wata aya sai ka tasirantu da abin da suke faɗa na azaba sai ka tuntuta to irin yezin nan da kuma kafin kita ko irin ajiyar zuciya ina ba dan ta, ko al wato yezi irin wanda mara lafiya ne a ta saboda da kunci ciwo ko wani a kamar haka to duka waɗannan al'amura da abin da ya kama da su malamai suna tattaunawa kan cewa shin suna lalata sallah ko ba sa lalata sallah waɗansu suka ce waɗannan al'amura in sun jiru a kan harafi biyu zuwa abin da ya kuma ko sallah ta lalata duk abin da aka ba da harafi kamar kofi suka ce da muke an samu harafi biyu sa'un da sa'un duk abin da zai ci yiwuwa ya gino a kan haramta biyu zuwa abin da ya sama suka tafi Allah ta'ala amma abin da ba zai ci yiwuwa ya gino kan waɗannan harkon ba za ka maƙalar wani yake waɗanda suka ce akwai a da a a wurin suka haɗu wadda za ka lalle haramta biyu duk abin da sama suka tafi Allah ta'ala amma abin da duk da ya gino a kan haramta kamar busa abu daga ai ba harbi ne dan ba idan ka fara da ya ce wani ne ba za ka ba da bayani ba ina ba da jira kai da waɗannan maganganu ke dangane da gyaran murya ko dangane da ajiyar zuciya ko dangane da lisi na mara lafiya ko dangane da busa da baki an gane ko dukkanin zance mafi inganci ba a ta sallah an gane ko zance mafi inganci ba a lalata sallah shi zan ce ma ya kasa su gida biyu yace su ababe da mutum ke yi cikin sallah yace abin da zai furta ko ya faɗa yace iri uku ne kashi na farko malamu ma'anar ji zaki abin da yake da ma'ana a karantarsa kamar yake sai masalan sai suna da ma'ana المسجد لا أنا بمثل لك كده الولد البنت فاطمة إبراهيم إسماعيل دون سنة الأمين أبو لك في أبن ليس له معنى في نفسه لكن له معنى في روحه yana da mana yan hada da wannan kuma harfa hurufin da suna cikin da min da ala da sauran min kaza kaga ba da kuma sai in kaza ka ko ko shi gida sai ka hada su da yake da abin da yake baya da ma'ana sai a dabi an take gano ma'ana yaran murya baya da ma'ana a karantar ka a dabi an take gano ma'ana ni ki na mara lafiya za a fahimta a dabi'ance da kusa da saƙon da mutum da yake biyan cikin sa ina fata masa yake to duk abin da yake yana da ma'ana a karan kansa idan mutum ya furta shi to sallar da zai ila da shi in dai ya furta shi da gangan sai in ya yi da zahirci ko da mantuwa ko da ne yake da hukuncin ko hukuncin zance da muka faɗa an gane ko abin da yake ya da ma'ana a karan kansa shi ma ya haɗa shi da wancan amma abin da yake isar da sako ne ke kawai ta hanyar ɗabi'a yake wannan bayan na ta sallah ba haka da gyaran murya da musa da baki ɗaya ko da wani abu da ke da wannan bayan na ta sallah duk da ke mafi kiran ba ka bi kula da sallah da shi idan an yi shi bisa sani kuma da ganganci bisa sani don wanda ya yi zahiri ba a kama su da abin wannan kuma da ganganci damar da ya bisa gaban tuwa ba a kan wasu ko wanda aka shi da sashi ko wanda wani abu na karshen wannan kamar da suka gani. Bari a zama. Bayan ka yi kira ta cikin sallah ba hujja wani kira ta an ka sai ka yi abin da zai fahimta. Idan zai kuma kuma kai gyara murya su ce alamar ya gane sallah cikin sallah ya halatta. Ko yin kira yin kira ta ce subhanallah abin da shi ina cikin sallah ya halatta. wanda kuma a ko ba ko ba an san da saboda duk wanda ko da mazawo din ne zai fada rijiya in mutum ne zai karanta cikin ya nabi da take subhanallah in kun kai ta ga ku ce subhanallah to zai jami in ya karanta cikin suwa wannan wani take yi ne ke sallah idan zan fada cikin haka ne ta saka dai kuma in mutum zai karanta cikin ku ba to yake ga ya shiga uku sai subhanallah ina kallon ya fara je fada hadisi na gaba wanda akan sai ta maza za da ta ya yi masa babu da cewa babu ibrahim ke ne min shiddatil hari babin da yake magana na sanyayawa a lokacin azhar saboda sanyin zafi abinda ake nufi da al ibrahim kamar yadda malamai da su iya cikin ta'arifin ta cewa mutum ya jinkir ta sallah a farkon lokacin da ya kiyin da a farkon lokacin da ya zuwa lokacin da jahancin zafin rana zai rasu an bai da ku ba na ba da iya sun cikin ta'arifin da cewa a'a shi ne sallah da zuwa farkon lokacin sai ba za ka yi ba sai ka tsaya har sai lokacin da inuwar kowane irin abu zai kamar daidai tsawon zirai suka ce ne kuma ta yi kamar tsawon zirai zuwa abin da ya kuma shi ne mafi goma shi fara عن عبد الله بن عمر وابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا اشتد الحر فاخرجوا عن الصلاه فان شده الحر من فيء جهنم فقال الله sallallahu alaihi wasallam yace idan shadda al-harru wa akhrijo an salati to ku dan saurara wa sallah ku dan saurara farko da farkon lokaci an gane kamar muktarin ya shigo karbi ya zo da rabi sai ku bari sai kamar sai da rabi ko biyu saura ku ko muktarin ya shigo karbe daya sai ku bari sai kamar karbe biyu ko ma bi da minti goma in dai shi ne ranar da dan saurara zafin ya tsare ko abu wannan ana magana lokacin zafi ne amma da kuma yin hunturu da za ta saurara da muktarin ya shigo ko sha biyu da kuka muktarin shigo take an gane ko abu da an salati وتولى ما صلى قلبي أفضل الله كتنك وإن شدة الحر من قيد جهنم كان قال الذاتي يأرد السوء هوسن جهنم suka ce min din nan ba ta da indiya yake ba a'a bi bayanin jins fa inna shiddat al-hadi fi qalalan zati din nan wato min bai jahannam ya yi kama da hutu na jahannama ba wai nan ne hutu jahannama ba nan ba shi hutu jahannama ba ta lahira ba da jahannama ta lahira saboda ne an ta zafin rana da zafin hutu jahannama dan kowanne yana da zafi kamar yadda za a kasance zai da sami a ce sun yi kama da juna kila sun yi tarayya ne wajen sifa daya amma jikin zai ya kawo da gangan jikin fari don an kamanta an ce wani kaman wani ce ana nufin wajen ne ko wajen kai ko wajen kyauta ko wajen kyau ko wajen ilimi ko wajen jarumta ko rowa ko abin da mutane ke ke tarayya a kan duniya amma ba a nufin lalle wani ya zama wani Za aka haka ce yin kai jahannam ma'ana kamar jinsin zalim kamar yadda wannan yake da zafi haka wa mutum da annama shi ma da hutun da yake da zafi ko kamar yadda hutun da annama ke da zafi to haka wannan zafin zarafi shi ma zafi ne amma ba ana nufin wannan zafin kullum na jahannama da ya zo nan duniya ba kuma ba ta kufri ta to wannan hadisi ana daukan al'amuran da yawa a cikin amma da yake malin sabbin hadisi abin za a iya koya cikin hadisi na farko yake babu tafsir salatul zuhur bi cikin hadisi mustahabbancin jinkai da lokacin azhar idan ana ganin zafi ila an yabrda al-waqt har zuwa lokaci da yake sanyi وتنكثر الحرارة قال الناس يرقو قال العلماء ما لم يكتفي ليس من إبراد في الشريعة تحديدا حتى أن في قوم نفسي يجو مقياسا في قوم من جنون بعد قوم جزاء تجلى مرغبية بسيطة من ينزاق يا رجل أحمد أعجب أفرق الله في قوم قوم كل ما بيجي أفريق كل ما بيجي أفريق كل ما بيجي أفريق يا دور رجل أنت تنشارك أعجب أفرق مختلف shi ne kawai ba shi ne ke da babu wani tafi kaga ta'didi da cewa sai ina kai da Isra'i wannan kaga ba da shi bane ijtihadi ne na malami da ka ba da wannan wa yubayyin sunani أن الأقرب في الاستدلال على بيان مقدار ما أخرج بالشيطان الإمام الصنعاني ya faɗa a cikin aiki mafi mafi kusancin abin za a kafa hujja da shi dangane da bayanin gwargwadon lokacin da za a jira abin da ke nuna haka ma a karɓar hujja kan min hadisi abi zarri abin da imam al-bukhari suka ruwaito na hadisin abu zarri kana yake kunna fi safarin ma'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun kasance cikin wata tafiya tare da annabi وأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فيما يقول أن صلى يقول يقول أن صلى الظهر فقال فيما أن يقول أبرد أنت ولا لا ثم أراد أن يؤذن bayan an jima sai sake ba zai kira sallah ba ka da dan saurara mana wannan an gane ku wa qala lahu abrid wa dan saurara hatta ra'ayna sai at-tulud haske da muka rinda ganin inuwar halin yaki at-tulud da ta Allah cikin sahara idan iska ta kada ta kada ba ga yaki ko yayi ya yi tudu da kafa yake haske da irin wannan yakin da ta da inuwa sannan aka sanar da Allah kun mai shi da shi ma'ana kun gaske man wannan ya kamata a ce an da sunna sun fi kowa kuɗin wannan idan ana sanin zafi amma waɗansu yan wasu idan aka ce ana sallah karfe ɗaya karfe ɗaya kawai ko ana zafi ko da sun yi hudu da ke ko lokacin da na da ke yi irin waɗannan sun yi da a rayar limani zai bayani da an gida ne yin zafi su ko jama'a da hadisi ba wanda Allah ya da an gola sai dan kawai kuma za a ji ko abin da ko mutum kaɗewa muktari ya shigo cikin ƙarfe ɗaya da wani ya kawai da sai a sun kai sha biyu da ya kawai da sai ɗaya da a yi sallah da zafin ranar ya ɗan rabu in an kusanta da farkon muktari ko ya shigo ɗaya sauran kuka ya kuma shi sauran kuka wannan kasance ne kawai gurgurda da kuka eh lalle kun kasanta umarnin manzon Allah an yi dinkirin mulki a jirne a jirne da jirne talatin ne mafi abu da ya ne muhimmanci shi ne jin manzon Allah ɗin har kasance ba a bi ba sai a ɗan jinkirta ba idan sun yi da a zafi riga ya wuce cikin wasu amma wani lokacin ma da kwata lokacin sun ma zafi ya yi wani lokacin sha da rabi da wani lokacin sai saura ashirin ne amma idan aka sa lokacin kawai don ne karfe karfe sai karfe sai karfe sai sun san ɗauka sun san to yawancin al'ada sai ɗan gargajiya karfe karfe kuma ahalin suna karfe ɗaya karfe ɗaya sallah da lokacin na sallah wata rana a san sai wata rana sai gora ta wata rana ta bi da rabi amma shi ne da shi sunan manzon Allah gurgurdan yadda ya da yi bayar gurgurdan yadda muktari ya shigo abin da zamu gani shi a biyu muktari ya shigo sai ya sallah yanayin na zafi sai mu kan ta saboda aiki da wannan hadisi ina ba za mu ba. وهو يرشد الى قدر العباد wannan hadisi na dan shiryar da mutane yana shiryar da mutane zuwa gurbadan lokaci na lajira da za'i wa annahu zuhurul fa'il mudran shine bayyana sunwa da wato ainihin katanga ko katangu ko kuma garuruka wana wuya da makamantan su na biyu annan hikima ta fi zare ko wa fara burahat lil musalli hikima a cikin wannan shine ana son mai sallah yin sa abunci a tsaraki bi yakuna ahbara li qalbihi dan ya fahalar ko zuciyarsa wa ab'ad lahu an al sannan kuma ya fi nisantar da shi daga damuwa na uku wa an ma lalle hukunci yana ne tare da illa da tawafar da shi sababin da ya da shi idan dai an samu zafi a gari wujud al-fadila fi tahqiq to da shi suna nan wa amma al-bilad al-barida amma mutum da suka masu zai da yanayin a cikin sanyi ولفضلها هذه العله لا يصحب تأثير الصلاه فيها هو نقاش مستحب لذي الله بل وقت في اي كوشي الا الا بالاستيقاظ ذاتي نوت ظاهر الحديث والمفهوم من الكتب في هذا التأثير أذان الحديث فأذن لا فهمت من حكم الجنسين أن الحكم عام في حق من يؤدي الصلاة جماعة في المسجد ومن يؤديها منفردا في البيت al-hukma amun fi haqqi man yu'addi salata jama'atan fil masjid wa man yu'addiha munfaridan fil bayt hukunci ya tafi kowa da kowa da wanda ya je masallacin jami'i da wanda uzuri ya sa zai yi a gida shi kadai dukkanin su dai jira in zafin ya shigo da dan saurare shi ba wai sai wanda zai je jami'i bane ba ko in kana gida tunda ba za ka fita ba ai zafin zai da ne kuma a'a lokacin za a yi ko kana gida ne kuka da masallaci لأنهم يشتركون في حصول الخلق من الحديث ومن كل ذلك كنا تعالى لدينا وزن samun damuwa a sakamakon zafi نهي أنه يكره للمسلم أن يؤدي الصلاة بعيدا عن كل تاجل عنها وملك فيها عند أن ترى يصلى يقايد يصلى يعني يصلى تلك المظلم يشد الفروة الذي يتكلم في عنها بغير الصلاة ومريض هو أبيض الزين ومن سد فيها تجعلنه يجيب له أظن يجي يسأله يلزم معناه يحسن في ذلك ولا يصلى ba ta kashi ne abin da wannan hadisi ke nufi kenan sai guda ta nan abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure kuma Allah ya yi sai a kira Allah ta mutum ne ran an ta kasan kadai da cikin tambayoyi idan mutum ta ba a wancan zuwa akwai tambaya da ke mana karance guda ɗaya wadda wani bawan Allah ya rubuto hadisin da yake magana dangane da limancin mai ziyara imamatu sa'ir ke a cikin imam abu dawud ya masa babu babu imamatu sa'ir mutum ne ya kawo ziyara nan da daga kano ya halatta musu limanci mutum ne daga makoli ya kawo ziyara goro ya halatta wa ɗin tamboro limanci mutum ne daga damboro ya tafi ne mafi ko sabon koya Allah ya masu ko bai halatta ba shi ne abin da ke kima masu ne ta ce kun matsalar ko wato an fito da matsalar ne ne ne cikin wannan a wancan lokaci kan koya rubuto mana hadisi zan sake mai da yau حديث أبو داود يقول حدثنا مسلم حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عبد الليل قال حدثني أبو عطية مولى منا قال كان مالك بن هويرث يأتينا إلى مصلانا هذا أو قيمة الصلاة أبو عطية يأتي مالك بن هويرث cikin sahabban manzon Allah ya kasance a zo mana unguwar mu nan inda muke sallah sai aka yi kama sallah ko kunna da sai muka ce da qaddam wa qalbi musibu muka mana sallah fa kana lana sai malik ibn huwaydis yake qaddimu rajulan minkum yusalli bikum ko kabaratan da kai da cikin ya muku sallah shi malik ibn huwaydis yana cikin sabon manzon Allah yana cikin maka sawarin da lokacin manzon Allah wa sa'uhaddithukum lima la usalli bikum yake zan ba ku wani hadisi wanda shi ne yasa da cikin muku sallah wannan shi da abin da faɗa tun da ga abin da ban faɗa yau na ta kai dozo abin da na bincika na ta kai dozo ne kawai cikin wannan kan kalmomin da na rubuta kun ga wannan matsala ta imamatu zahir mutum ya kawo mutane ziyara amma ya mutu liman hadisan da suka zo da ba wannan hadisi bane kafin a ko ɗan hadisi daban to kuma an kafa su ne gida biyu akwai al-mutlaka hadisi da suka ce har kai kadai akwai al-muqayyada hadisan da suka tabe ce wadannan suka ce kar kai ko da izini amma inda ku kar kai da izini bawon Allah nan ya da hadisi da yake har ai kadai bai zo ko hadisan da suka ce kar kai sai da izini ga sunan karanto mana misali um, cikin hadisan da suka ce karfe kadai akwai hadisin da ya kawo wanda ba ta dangane sama da shi ga nabi wani kara masa da yin hadisi da ke cewa salatu kullati jawu salatuhum azana mutum uku sallar su ba ta wuce kullum da su yi sanar da suke ta karfa ba na farko al'abdul abdul al-abdul abik bawa da ya ubangidansa hatta yarje har sai lokacin da ya dawo na biyu wa mar'atun fatat wa zawjuha alaiha kafir mace wanda ta kwana mijin suna fushi da ita na uku wa imamu qaumin wa hum lahu sharihuna da mutane da da mutumin da yawan mutane da nake hali ba ta su harbi da yaji liman ko da yayi ko ba ta su kuma sai sallan sabbata wuce sunan sa ina fata mun bayyana ka iya zuwa ga sa mutane da ba sa kan sallah shi kenan sai kuma kana sai ka yi dadi ne mun shi kenan to wanda sunna da barakun shi ne kullun ka to hadisan da suka rubuta kan yadda da kadan da cikin da jibila kuma zan kawo ko sai ma kai saboda lokaci a na farko hadisi abu mas'ud hadisi abu mas'ud al-ansari yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma أقرأهم بكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا وفي رواية سلما ولا يقوم ولا يؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكلمته إلا بإذنه رواه مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسلم ولا حديث ما قال الله وانت زي ومثال لمنتي أكثر رأس من كتاب الله وانت يتيك في قراءة القرآن limanci babban abin da ake bukata waye gwani wajen karatun Qur'ani yana zuwa harfa harshen su yana na mafitar su da kuma sifofin ya san ka'ida sun da ya kamata a tsaya da sun da ya kamata a tsaya da sun karatu. Fari kanu sun kira ya sawa'an, in sun zama sun yi kunnan doki an samu mutum biyu ko uku sun yi kunnan doki kowa ƙarfi ne kowa musulmi ne wajen qur'ani fa alamu bi sunna to wanda ya fi sauran sanin hadisan manzon Allah wanda ya fi iya sunnar manzon Allah فإن كانوا في السنة سواء إن أوجن سنة سنة كل من دول فأخذتهم الهجرة إذن توقع الهجرة وأن أنا أقول إذن sun yi hijira daga wani gari zuwa wani gari to cikin su ya fara yin hijira yana da falala akan wanda ya zo daga karshe kenan فإن كانوا في حجرة سواء إن قوة الهجرة في يده فأقدمهم سرا لا يأتي كلمة dan da cikin kamala a cikin kamar a wata riwaya ce filman wayar gusta musulunci da duk musulunci ke kaga in duk musulunci suka shiga musulun da suka wayar da su bayan da sallah kan wanda zai idan kuma a dama ko an hazo duk na musulmai ko waye kike karu har mu wayar da amma wanda da su wayar da musulunci sai kuma za Allah ce wala Amman, da rajul fi ahli ba a wa mutum da mulki a gidansa wala fi sifali ba a yi masa mulki a daidai kewayen mulki sa ake shi ne da unguwar ake a masa mulki a unguwarsa shi ne da garin a yi masa mulki a garin su an fahimta ko kamar anan gurin da za a yi wa su da mulki a garin ba sun ya gana ma yake kuma haka kuke yi. Wannan shi ce wala yu'adu fi baiti ala takalluf ba a zaunawa mutum a kan shimfidarsa a gidansa an gane illa da yake shi da shi ko kana a babace da ne ka kawo mun yara gida ba za ka gudu mun ba ne ba za ka ko shi ba sai ka tsaya ni ne zama shi ne da haƙƙi in na da a ba da mutum ce ba sai Allah bismillah sai Allah bismillah in ka ta da wani shi ya halaka in ne imamin masu masallacin ba za a ga a yi kama kawai kauce ne sai in na ga dama na ga wata tafi suka ina ba da kuma fahimta to kaji abin wancan hadisi da ya hana mutum yi wa mutane limanci in ya kai mutu ziyara shin yana nan da ala'i salatu ne ko ko mukayyade mukayyade sai dai hadisi billahi shi ne kai dan kar ka dauka ne wannan fahimta sai dai akwai maganganun malamai daban amma duk ban kawo su ba sai na ɗauko guda ɗin kallin kal sai zuba da littafi sun fasu ahwazi sai hun turmudi da tafiya rahman mubarak akuri yake kare bin gundaka wa aksaru ahli al-ilm mafiya yawan malamai suka ce annahu la ba'da bi imamatu sa'id babu ne wanda ya mutane ziyara ya yi musu limanci da izinin rafi da makami inda izinin mai wurin da yake so ka wuce da kauli ne shi hadisi a cikin Mas'ud saboda abin da Allah ya faɗa cikin kuma Abu Mas'ud da yake illa da iznihi sai da izinin sa wannan wannan kuma zuru da yawa da duk cikin mai da alfar ne ma mu kokani ko ah, jirgi da ina da mujallabi da jirgi na uku kenan ne ya kwa shi ke magana babu limama a da tokanin ya yi bayanai masu yawa da wanda suka ce kaza da wanda suka ce kaza sai da haji da su dara haji na kwasu da kuma sannan barka ko da jini ba da su da kan ko cikin kamar baji ko a cikin wani magana da arba'a akwai littafi ma guda su kuma kan liman a kamar imamatu wa jini wani irin a kadan da su kai sun danne wani ɗalibi a jami'a ta biyar yana da dokar da shi a kamun limamuci wanda ya kuma abin da yake da alaƙa da limamuci da ɓangarori da zama iya yi magana kaga anan gurin kamar dai na faɗa ko da nan idan mutum ya ga wani hadisi kai da lafiya ko ba ka sai ka kare sawa don sun ci mafada cikin da shi sa muka ce ba mu gudu da abin da mun yi kuma kar ka yi darajan ɗaukar zafi kan ba. yanzu ne dai yana hadisi ce ya kawo da sabbin da mutum ya yi kuma ba mu gudu da yi mutum da halitta ko in na zo daga sama da yin shi nan da yin ko kuma in daga nan mala abu kan adam ya zama su yi yin shi da halatta ba ko in wani ga wani da ka zo na sai mutum ya yi da yawa sani ko ba sai ba a son su yi hanyar ba da izini ba a kawai dan dai daɗi liman shi kawai mutum ya amma idan limamin na Allah ya rashi ne ko ko shi gaba kenan a jama'ar wurin sun amince ko kun ce kenan a jama'a ka tabbatar ba ta tabbata ne shi ka ka tabbatar ba ta kuma ka ba ta lokaci kana sallar ka dan da kuma Allah ya faɗa sallar ka ba ta yi kullun ka ba a dinin ki kirki da yana faɗa mun yanzu ma da kaji bincike mun ba duk da kuma ba mu da lafiya kuma cikin abin da muka da hadisi da yake sai musulun ba wannan lafi illa da yake kuma ga malaman da kuma da rafaran su da da ai magana da ta kai ai shi ne amfani da bin kuma da ka fada kaga da bin kuma da ba ka ne fada yanzu sai da cikin sai sai misali za ka ka mutum wane ne farkon wani kana da wani magabaci da yake idan wani ya wata unguwa ya da unguwar limanci ko wani da yawa da limanci abin ke yi ya yi bid'a ko ne ka fara fahimtar haka ko akwai wani magabacin da cikin sahabbai ko ta da ke bid'a a ga wannan magana ce domin duk wanda kuka yi jariya da cikin hadisi bayan hadisi ya inganta an ka ko haji dubu ila aqwali sahabbai tabi ka kai dubu sahabbai tabi wai magabacin cikin wannan fahimta wannan ko ka ga da cikin waye mazalaki su cikin su akwai ko da ai da yake don wani ya wata unguwa ya wani wani wani wani cikin ya gida ko ma da yin sa yi su gida a wajen sa da yake kwani su gida kaɗi wanda idan ka fa kokare da kuma cikin da yin sa a yi su gida ya kawo cikin kowa da mara da za su ke rubutu a kan gida za ku yi sa haka za ku je ke yi wasa an bari ne da sa abu dama waye ya kawo ta hadisi da yake cikin mutane da babu da kawo littafin da aka yi rubutu a kan da na magabata sun daga biyar shi da kuke saka kaje cikin sai kuma ku ci yi amma ba kawai mutum ya ji zafi ba shi ma ya ji ne wa da shi ma ina fara da wato abin da ke faruwa shi ne kowa yana son yi wa'azi amma ba mu yake son yi Allah da kan sauran da shi kai za ka je da wahala da kan sauran da shi kuma muna san dole sai ka ka tana da dalilai wai Muhammad Zamakhshari ke cewa a abinci saharana tuda wata bituhu launan wata rujuba da za ka gina su yake hakkawai sun kwana in hali ido na barci ina jin gari ina bincike sai kuma kwana kana barci kuma kana jin sai ka samu ne a abinci saharana tuda وتجيبه نوما وترجو بعد ذلك الحج في بدايه الجبا كما كتم في القران لقيت مع الله ما حد يا ايها الذين قرانوا اما اذا تكتم لنا وقت الامر على الدين Allah'a emanet olun. da kuma wani zuzo an bai kiyaye amma ya ce a kan suna bin dokokin Allah wanda za ta fi ciwon da mahadisi ba na da yi a wajen sallah shi kaɗai ko kyautata wanda ya cikin sallah ta shafi ku duka kama zalla bai lafiya hadisi ba yi za a yi ɗauko mai zuwa amma ka jale aji in yana da wani kurakurai na shi na wajen sallah wanda shi kaɗai kuka ba ba zai taɓa yin tasiri da duka ba kai mamu a nan guri inda ake magana sai abu adadi na hukwa gawa ne gawa ne gawa ne to waɗannan sun fi wannan kare dokokin Allah sun fi kwatan da gaskiya da kwatan da adalci da kwatan da zance da kwatan da tsoron Allah ba an da ba zai laifi ba an wanda ba zai laifi da ba zai yi ba amma wa ya tawa. idan muka ce muna jiran sai mun ga wanda zai yi a duniya ba ba za mu zama da kowa ba ba sai ba kowa ta gaba da laifin zo ba ka da jirgin sa ba wanda kuma ne sa ya ne laifin idan da ne da sanar da tsoron jira ya fi amma idan ka bi ne mutum zai ka koyi kowa ba da ake bukata wa ya fi kuka ta gaskiya to a nan gudun mu ɗauko in hazuran suna da yawa wane ne ya fi kuka da gaskiya wannan kan ne kowanne mutum da Allah ya yi ilimi ko ne san san ta to yayi kokarin kiyaye martaban ilimi ko yaya kuma abin da yake faruwa shine wanda yake yana karantarwa yana wa'azantarwa yana faɗakarwa ko yana limanci jama'a suna masa hisabi hisabi shafi cikin ka ko da zan ka tabbata amma haka din ne yake da gani ilmin da yake ne limanci ko wani abu ne ya halatta amma sai da sai ta kuma abin da take ma to shi ne lokacin Allah kuma liman da bai ba amma wannan ba shi ke nufin cewa kuma wai malami ne ta tafi ne ta wasa har ya kai ya zubar da mutum sa ba a gaskiya kuma da mutum ya kwatanta koran Allah wato ba wanda ake haihuwa da takawa ba daya kuma ba wanda zai faso sun kabar kaka kawai ya har da ce daga da wata da cikin hali da cikin tuwa da cikin ya kamata haka kawai ba tare da ya koya ba kaga abin da Allah ba wa man ke takabbar shi sabbin na wa man ya bi dukkula yayin da Allah ya sa'ati ma'ana yana neman koyon kifa yana neman koyon kano ta ba bayan shi sai da yake koya ya takabbar ai ya kan kallafu sabar bai da hakuri da sai ku koyi hakuri da karfi ai wani abu kamar sai yin juma sai da su bari in zai wannan sai gobe na kai ne ka ka ga na koyi hakuri maza da ke kun wanda yake koyi hakuri to sai Allah ya da hakuri ya zama suka su dindin ku wanda yake gudurin koyon kamewa sai kaga Allah ya ta kamewa ka zama suka su dindin kaga duk ya yi ko ya yi da karfi za ka yi koyon abin na biyu kuma ka samu abokanai wanda ka kuma za su maka mujamala mai abokanai na farko su mutane ke kamammu ne masu kokarin kwanan da gaskiya ne masu kokarin kanin da su ne ba shirya ba zai ki ba sun mutum sai da suna da ta yi zafi a cikin su da ba ko ba mai islam ko ba shi kuma ke zai yi mafi ana da zaka sai da ba da shi gobe za ka yi sai islam ba da shi sai kuma ba da shi to da haka haka abokanai da da su su da kuma rage in za ka yi yawan zuwa ana da su da zaban majalisi da ne in da kana inda yake ba za ka kauce maka to da haka haka zan ce ba mu kuma ce kuma ruhin abu ko kuma na kanka addu'a shi da kanka kada Allah ya kaddabu ta tasdiqu bi ala dinika haka haka ta mutum ne ina cikin sallah sai na muka ba kwanta ne gida na rawar sallah ta tuku ta ta ba ya zan yi ba magana sallah a lokacin sai da kai an bai ta akwai abubuwan da kana cikin sallah za ka iya yi don sun zanto aikin da za a yi ba a yawa kana cikin sallah kamar da ma kare da kuwa kullu da shi rawar sallah kuma ruwan za zafi yi fara da kana kusa da wajen sai ka je ka tafi ka tuba da sallah kana cikin sallah ka rufe kofa sai an na buga kofa kuma ka ji wanda yake buga kofa ka san yayi kana fitar kofa sai ka wata yi shigo biyu za ka buɗe maka yi shigo da shi ba sallah ba tare da kusa ko na sai ke sanar amma idan ya rabu ya kama nan da zuwa wannan sai ka tashi yaro ya da burgu a cikin sallah ta yi masa isharar da yi zuwa ba kada sai ka yi sallah da ta dauke yaro kana cikin sallah aka ga salawu jizu sura batin da ke ko ji canje da aka ga sallah ba ta wani malami da ko da ke ba zan yi abu shi ba tun da shi da yake zama kore da shi amma da akwai abin shi da shi da ake abin shi na ku a da wazi da kore da shi a garin karin da ganin kuma da Allah kana wa kalli ya ya ga ya ta sallah ko rawu da ba ku mai duk ina kallon wani sallah ke da ku har ba ya duk ba shi ne ba sauke ne ba kayan ku ku ji ba mu ne ko amma da ni wai sallah ke yana ya ya muke ko kana ne kuma Wani yake ta Allah ya zama kamar ina son karin bayani akan karatun Fatiha bayan imam ai mun fata bai ta faɗa mana ne ko karatun fatiha bayan imami lokacin da yake sallah ta bayyane karatun ba dole bane amma in da sallah ta tsarance ya zama dole ce wannan shine mafi karantun abin da za ka kai tambaya ta karshe yake wanda kazin ne wannan ta malamai suna cewa karanta da bismillah cikin sallah wajibi ne kafin fara sallah ah, kafin fara sallah cikin sallah ah, ya halatta ce ba mu gani ya halatta bane bismillah in dai ba ta fara kira'a daga farko farkon tura dole ne mai bismillah kuma da mutumin da yake cikin sallah kaga farko sai mutum ya karanta fatiha ko karatun mutum da sai ya kuma la illa ya fatiha in ka ga fatiha ran karanta sura in sura da za ka karanto daga farko za ka samu da kamar inna a'udhu bika tawfa idza zulzilat al-ardu da sauran in dai sura daga farko ne to dole sai ka fatiha ta sai ka basmala in ba su ko ba su ko ba su ko ba da basmala amma in ka rantu da cikin sura ne abin da suke nufi da cikin sura ko da bayan farkon da aya ɗaya kuma da cikin sura ko wannan ba dole ne ba basmala ina ba da amma in dai farko ne wanda suka ko ba dole ne basmala an gane شيء من تبدي بتوي ومهما تصلها أو بدأت براءة بتنزيلها بالسيد لست مبسلا ولا بد منها في ابتدائك صورة سواها وفي الأجزاء كبير من تلا إن ذا تفارى براءة وباب ينزى أي أي بسملة أما ولا بد منها فأبقى تلك فهو بسملة في ابتدائك صورة سواها إن ذا تفارى كرتين تكورة لما براءة وفي الأجزاء خير من سلع وخير من سلع أو رواية in a cikin rasula da wannan mai karatu da zafi ko ya gasma da kokari amma in dai farko da dole shi da farko da kada da hannun da shi da kai waɗannan tambayoyin kuma suka rage gobe da tsora a kan su guda biyu ne kawai za mu kwana da kwanton su insha Allah